Despert mouton, gise Deus mirdin ar zo ker, en diskwezadek taolennoù zo eno. On diskwezadek taolennoù bar mirdi, biskwas. Ket de welet ze le hor tal rabouan. Ni nom ket ar mirdi ou gwa la liez, eno o iska ze. Da bler mor vond gant o kamera gos korninou. Da zo, zo, houlez ket on ganem Non trugare, kaudre an hir me amzer touez ar marmoujen. Deus pler mouton, gise Deus mirdin ar zo ker, en diskozadek taulennu zo eno. On diskozadek taulennu ba ar mirdi. Biskoaz. Kit de weledze, le ober gwaob, tal rabuan. Ni nom ket ar mirdi ou gwa la liez, e no eus kavomze. da bler mor vont gant o kamera hag o skornenno. Dar zo, c'houl eus ket ont ganem? Non, trugare, kaou de ran hir ma amzer, touez ar ma